from Puerto Rico. Yo no me olvido del mayanteo, de la yale, de la fina que el calentón no sale, los nenes para el pistoleo, así que no guayen, los minchures no fallan como reyales. No me olvido del mayanteo, de la yale, de la fina que el calentón no sale, los nenes para el pistoleo, así que no guayen, tenemos la puta y el Esto está pa' ponerle en el canan, va donde vaya ciento y pico primera parada en playa. El y no falla. Ya estamos en talla. Todos los nenes tienen palo. Aquel que fantasme se guaya. Vamos con la doble L que están las reales gallas. Hoy nos vamos fuego. La movie prendido en falla. El tito con parche en salsa. Estamos piri Y la que no venga a chichar, pues por carajo que se vaya. La noche está buena para formar lunes calceo. Para llevarnos a cualquiera. Cambiamos que fantameo Está buena la marihuana, la juquita y el teteo. Dale los que nos fuimos oh, del maleanteo, de la yale, de la fina que del calentón no sale los diablos pa'l pistoleo, así que no guayen, tenemos la puta y el ah. de la calle. Yo no me olvido de la calle, el calentón, el de 30 para el problemón, se hace lo que nos dé la gana, aquí si somos la presión, no importa lo que pase, aquí nadie los ojos cierra, porque nada más los muertos han visto el final de la guerra, el que tenga miedo a morir, que no nazca, bateando pa' 500, viviendo la vida con flow de NASCAR, dicen que son calle y que son jefes, usa par de F, la baby está encendida, el combo está encendido, la calle prendía, todos los filis prendidos, las gallas moviendo el culo con el demo y el perreo y todos los títeres activos, todos puestos Yo de la yale, de la fina que el calentón no sale, los nenes para pistoleo, así que no guayen no fallan como reyales. No me olvido el mayanteo de la yale, De la fina que el calentón no sale. Los nenes pa'l pistoleo. Así que no guayen. Tenemos la puta y el respeto en la calle. Ando en la jipeta repartiendo el dulce. Llevando mato a las modelos que se me crucen. Cuando ven las velitas y las botellas se lucen. Con los muchachos de la C5 y Santurce. Aquí llegó el gotito de Borinquen. Bella me crió una estrella. Los millones pa' mis hijos y pa' ella. Van para arriba cuando se sellan. Nosotros coronamos callados sin dejar huella. Y tu frontearme a mí, cabrón, no se charlatán. es mi querido chulería tan tan. El alma en la fiesta, la para el matatán. Búscame en el olifán, dando la toalla la Yo no me olvido del maleanteo, de la yale. De la fina que del calento no sale, los diablos el pistoleo. Así que no guayen, tenemos la puta y el respeto de la calle. claro, El reggaetón no está muerto, lo que pasa es que ustedes lo están cortando con sueño de mono y anestesia caballo. y la gente se le está quedando dormida. Diga Oniel, se sí, cambia punta y pues capea aquí en la 167 para que tú veas. Shadow Tower, la verdadera grasa. Reggaetón de la mata, puritina y sin corte. <laughs>